บุ๊กทู แปดสิบเก้าอัสตูนเดสมิดเดวินีประโยคคำสั่งหนึ่ง เวเลยุมอิสเต็กสเมเวียนส์คุณขี้เกียจเหลือเกิน อย่าขี้เกียจนักเลย Tu esi slinks! Neesi taču tik slinks! คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก Tu guli tik ilgi! Neguli taču tik ilgi! คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน อย่ากลับบ้านดึก Tu nāc tik vēlu! Nenāc taču tik vēlu! คุณหัวเราะดังเหลือเกิน อย่าหัวเราะดังนักสิตุสเมียสติกสกาลีเนสเมียสตาชุติกสกาลีคุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน อย่าพูดเบานักสิต u รุนาติกคลุสุ เนรุนาตาชุติกคลุสุ คุณดื่มมากเกินไป อย่าดื่มมากนักสิ Tu dzer pārāk daudz. Nedzer taču tik daudz. คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย Tu smēķē pārāk daudz. Nesmēķē taču tik daudz. คุณทำงานมากเกินไป อย่าทำงานมากเกินไป Tu strādā pārāk daudz. Nestrādā taču tik daudz. คุณขับเร็วเหลือเกิน อย่าขับเร็วนักเลย Tu brauc tik ātri, nebrauc taču tik ātri. ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร์ Piecelieties, Millera kungs. เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร์ Apsēdieties, Millera kungs. นั่งต่อค่ะ คุณมิลเลอร์ Palieciet sēžam, Millera kungs. ใจเย็นๆ นะคะ Esiet pacietīga. มีเวลาไม่ต้องรีบ Nesteidzieties. รอสักครู่นะคะ Pagaidiet acu mirkli. ระวังนะคะ เอเซียตพิสร์จีกกรุณามาให้ตรงเวลานะคะ เอเซียตเปรจีซอย่างโง่ เนเซียตมุลเก